Pružena ruka. U današnjoj emisiji za Internet Radio njim, Pružena ruka ugostili smo gospodina Dudnika, predsjednika udruge Glas čovečnosti u Osijeku. Dobar dan slušateljima Internet Radija Srijem. Na početku smo još jednog izdanja emisije Pružena ruka. Danas razgovaramo u sudrugom za potporu osoba s invalidnošću i hendikepom Osječko-Baranske županije glas čovječnosti. Ugostili smo gospodina Roberta Dadnika. Lijep pozdrav. Drago mi je da ste me e, pozvali i kontaktirali. Mi smo udruga koja djeluje 14. godinu pa evo e, takozvana mišovita udruga okupljamo e, sve zainteresirane e, osobe s invaliditetom e, i članove njihovih obitelji, ali s obzirom da smo, kao što sam rekao, mišovita udruga, to bi značilo da i znači da okupljamo osobe svih kategorija oštećenja, sveg stupnja ovaj, invaliditeta i e, za nas je osoba s invaliditetom osoba s invaliditetom. Imamo e, neke razlike koje treba poštovati i cijeniti, ali e, mnoge stvari su nam zajedničke pa mi želimo upravo to istaknuti. Udruga je do sad realizirala niz projekata E, ne znam što vas posebno zanima, ali evo reći ćemo. Pa evo da vas propitam koliko članova sada brojite, tko vam sve pomaže, kako biste opisali vašu situaciju koju imate s brojem volontera, imate li dovoljno volontera? E, mi trenutno imamo ukupno negdje oko 60 članova osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji e, volonteri postoje i osobe postoje, međutim, e, da tako kažem, taj rad nikad nije dovoljan i dostatan. To znači da nam pomoći uvijek treba, nedostaje i fali. E, volonteri nam uvijek trebaju, tu su i osobe koje e, rade po određenom ugovoru o dijelu ili autorskom dijelu i tako dalje. Koje struke su vaši volonteri? Da li su dovoljno stručni? Koja struka se traži? E, ja sam kao predsjednik udruge e, diplomirani pravnik, a možemo e, reći da su nam pomagali od osoba ekonomske struke do voditelja likovnih radionica koji su koji imaju likovnu naobrazbu, koji su i defektolozi, i od e, znači, akademskih slikara do slikara volontera, bilo je tu znači likovne radionice, glazbene radionice, imali smo e, radionicu informatike. Evo kada smo već kod toga, o kojim dobrim skupinama govorimo, iz kojih mjesta se okupljaju članovi u vašu udrugu, kako izgleda jedan vaš sastanak, e, združenje, E, mi e, okupljamo članove svih dobnih skupina e, od 7 do 77, kako se to kolokvijalno i popularno kaže. najviše članova je srednje životne dobi, ima i djece, međutim tu smo u određenom deficitu, pa evo uvijek pozivamo zainteresirane građane koji i nisu osobe s invaliditetom, a e, zainteresirani su za e, e, kontakte sa osobama s invaliditetom da nam se pridruže. Naši sastanci izgledaju tako da mi smo obično najaktivniji znači u gradskoj četvrti Novi grad u Osijeku, ali isto tako okupujemo i članove iz drugih područja Osječko-Baranjske županije. Najkontinuiranije i najdjelotvornije je zapravo pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koju smo počeli od samog početka provedbe projekta koji financira Ministarstvo e, za demografiju, obitelj, e, mlade i socijalnu politiku. Da, zapravo to <laughs> ime, se mijenja često, da. Ime se mijenja često, pa već i ne znam, jel? Ali vi ćete to prilagoditi u emisiji. A, a tu ima i nekih europskih fondova, duše naša udruga je mala, pa onda teško je pristupiti određenim e, europskim fondovima jer e, europski projekti traže učešće određene, određene udruge sa vlastitim sredstvima pa je ovaj to problem a što se toga tiče najviše nam pomaže e, najviše nam pomažu ovaj, predstavnici grada Osijeka i predstavnici osječko bajanske županije, na čemu im zahvaljujemo. Mi redovito svake godine ove, ovaj, apliciramo na njihove natječaje. Znači svega ove, ovaj, svake godine nekoliko projekata šaljemo, pokušavamo sudjelovati na što većem broju eh, projekata, međutim u okvirima svojih mogućnosti. Sada e, pozdravljamo i inicijativu e, prema kojoj po novom zakonu o udrugama e, su i određene tvrtke, odnosno većina ili sve tvrtke obavezne raspisati natječaje za doniranje udrugama. Do, koliko su mediji senzibilizirani i zainteresirani za vaše probleme i potrebe? Pomoć primate, a sada da li neko informira o vama dovoljno? E, mediji su zainteresirani u okvirima svojih mogućnosti. E, situacija je bolja nego što je bila, međutim e, daleko je to od dovoljnog i zadovoljavajućeg. vi i sami svojom zainteresiranošću pokazujete da vas zanima naša problematika, na čemu vam ja zahvaljujem. E, međutim, reći ću, e, mi ćemo početi rješavati svoju problematiku tek onda kad ne budemo e, sporadično zastupljeni, kad bude što je moguće manje u tome svemu senzacionalizma i neke posebne E, zainteresiranosti i neke ovaj, posebne ili osobite pažnje koja se sporadično posvećuje, mi bi trebali postati jedan običajni dio našega društva, što mi polako i postajemo, ali to je nažalost nekako prepolako, znate. Idemo sada malo šire izvan udruge. Integracija mladih osoba u obrazovni sustav. Kako bi vi ocijenili sada tu situaciju? Koliko je ta situacija s obrazovanjem osoba s invaliditetom pohvalna i dobra u Hrvatskoj? Pa mislim da je dobra, međutim e, radi se o sljedećem. S obzirom da je to ima struka, rekao bih da mi imamo dobru zakonsku podlogu, međutim e, i tu su i podzakonski akti, međutim teorija je dobra, ali teorija je jedna, praksa je drugo. To e, znači da e, teoriju treba uskladiti s praksom. zakone treba uskladiti sa svakodnevnim životom. Mislim da je da je to ako bi se gledalo sve u svemu ovako općenito uzevši recimo može se ocijeniti sa ocjenom čak e, dobar ili, ili pa ne može se reći dovoljan uglavnom može, Dobre, barem nije negativno može biti i e, bolje E, nisam sklon, osobno nisam sklon e, govoriti o e, izrazito negativno o stvarima, ali ima momenata koji bi se mogli ocijeniti i negativnom ocjenom. Međutim, ja osobno nastojim to izbjegavati. Kakav je položaj vas i sličnih udruga što se tiče uključenosti njihovih članova? Koje ste vi događanja, kupljanja još organizirali? Ste li imali nešto za dan zdravlja? E, mi svake godine e, obilježavamo dan zdravlja e, tako što nastojimo na štandovima predstaviti svoje radove i svoj rad. Međutim, određena, određena, određeni interes osoba s invaliditetom svakako postoji. E, moram primijetiti da, da mislim da nije dovoljan. Znači, e, osoba s invaliditetom bi trebalo motivirati da pokušaju i nastoje svoje mogućnosti iskazati i na jedan bolji, kvalitetniji i, i, i zastupljeniji način, učestaliji. E, atmosfera općenito u našem društvu ovako e, nažalost više vrlo, često ili prečesto vrlo ne, e, dosta e, negativnija nego pozitivnija što nije dobro zato što evo ja ću biti slobodan pa reći da mm, mi se ponekad čini da osoba osobe s invaliditetom, a i osoba bez invaliditeta nedovoljno cijene i da su nedovoljno, nedostatno svijeste svojih mogućnosti. Tako ponekad se stvara taj dojam, premda, premda mi nastojimo to umanjiti i smanjiti. E, reći ću vam jedan podatak koji će dosta toga ilustrirati. E, visoko obrazovanih osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj ima negdje oko 3%. Znači to je jedan dosta mali, nizak postotak. Ne znam koliko, mislim da bi društvo moralo i trebalo na određeni način na to utjecati više. E, međutim, mislim da je teoretski ovaj, sve se govori da bi nešto trebalo i ali vrlo često je to deklarativno prigodničarski nema konkretnog programa ja pozivam i poziciju i opoziciju i sve e, sa, prošle, sadašnje i buduće vlade da pokažu malo više konkretnog e, interesa za e, tematiku osoba s invaliditetom. Vjerujem da slušatelje zanima nešto više o pravima koja može ostvariti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj e, kao i osobe koje su u vašoj udruzi i koliko ste uopće zadovoljni situacijom u zdravstvu u Republici Hrvatskoj? Situacija u zdravstvu kod nas je nažalost iz dana u dan sve lošija, premda oni koji rade u zdravstvu se trude da to umanje i tako dalje. Međutim, e, primjećuje se jedan stalni, trajni trend e, koji je, e, nažalost, negativno obojen. Ne znam, zdravstvo je kao takvo je pa tako kako može biti, ali trendovi opći nisu baš e, običavajući. Mi, mi uvijek pokušavamo donijeti, donijeti svjetlo u svaki, svaki oblik našeg života, a koliko su osobe s invaliditetom upoznate sa svojim pravima, ja bih rekao nedovoljno. Nažalost, opet tu imate jedan cijeli spektar, jedan cijeli niz prava koje se ostvaruju po osnovi invaliditeta eh, ili po osnovi socijalnog statusa korisnika često puta su ta dva kriterija eh, isprepletena, pomiješana, eh, teško je u ovoj E, vašoj emisiji u ovom kratkom vremenu pobrojiti sve e, sva prava koja osoba s invaliditetom može ostvariti. Međutim, moram reći da bi e, ostvarili bilo kakvo pravo po većini e, propisa morate imati stupanje invaliditeta minimalno 70 od 80 do 100%. Znači sve ono što je manje od 70 do 80% e, osobe nemaju gotovo nikakvih e, prava. To bi trebalo promijeniti. Problemi u društvu preslikavaju se i na osobe s invaliditetom. Kako je nezaposlenost najveći problem u Hrvatskoj, tako je naravno još i veći osoba s invaliditetom. Nema posla ni za zdrave, a kamoli za njih. Samo je 6% zaposlenih u, iz ove populacije, dok su ostali na zavodu za zapošljavanje. U, u Europi postoji socijalni fond za osobe s invaliditetom, ali kod nas tog nema. Kako riješiti ovaj problem po vama? E, to je sve točno uglavnom nažalost što ste vi rekli i naveli. E, moram primijetiti da čak e, postoji i e, zakon o zapošljavanju osoba s invaliditetom koje predviđa određene kaznene odredbe i e, takozvane penale za poslodavce koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom. E, to znači da je svaki e, poslodavac prema zakonu dužan zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na određeni broj osoba bez invaliditeta. Međutim, mnogi poslodavci se nažalost e, prije i rađe radije odlučuju na čak i plaćanje kazni penala nego na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovo pitanje je jedno od krucijalnih, vrlo važnih, ako ne i najvažnijih pitanja za nas, kao i za sve osobe i vrlo je teško konkretno dati prijedlog kako to riješiti, osim da se kaže ponovno i ponovno da se e, kvalitetnije i konkretnije, odlučnije počne primjenjivati e, teorija zakon, jer zakon postoji, međutim praksa i svakodnevni život ga e, ne potvrđuju, e, e, pocijenjuju, omalovažavaju i tako dalje i tako dalje. Kako napreduje ostvarivanje vrednovanih socijalnih uloga mladih s intelektualnim teškoćama po završetku školovanja? E, napreduje, međutim isto tako selektivno. Znači postoje određeni poslodavci koji su e, skloni izaći u susret i razumjeti e, osobe s intelektualnim poteškoćama, postoje oni koji su manje tome skloni, što ne, po mom skromnom sudu, odnosno našem mišljenju, ne bi također smjelo biti, jer mi ne, nitko od nas, a osoba s invaliditetom pogotovo, ne bi nikako smjeli niti trebali biti prepušteni e, nekakvoj e, pojedinačnoj proizvoljnoj ocjeni poslodavca moram primijetiti ovaj eh, u sustavu tržišne ekonomije koji je sada prisutan u Republici Hrvatskoj mi ćemo vrlo teško doći do izražaja objektivno, premda postoji jedna, jedna izreka i posljedica koja kaže da treba svaku pa i najmanju mogućnost iskoristiti i upotrijebiti, ali e, bez obzira što svi e, znamo ili bi trebali znati da je i prema Ustavu kao temeljnom dokumentu Republika Hrvatska definirana kao socijalna država, prečesto puta se nažalost čini i stječi dojam da to baš uopće i nije tako. Zakonska prava postoje, ali su nedostupna. Iako je Hrvatska među prvima ratificirala konvenciju un o pravima osoba s invaliditetom, međunarodni dokument koji potpuno izjednačava za osobu sa osobom s invaliditetom bez e, obzira na stupanj obrazovanja, invaliditeta. Neki hrvatski zakoni još uvijek nisu u skladu s konvencijom. Kako tome doskočiti? E, to se mora isto izjednačiti. Znači praksa opet e, se treba izjednačiti i iznivelirati sa svakodnevnim životom. To je za pozdraviti je, što je e, Republika Hrvatska ratificirala konvenciju jedinih naroda. Međutim, e, e, znate, ne bih htio da me se krivo i pogrešno shvate, ali moram reći, prečesto nam se puno toga, previše toga čini, pa i građanima koji nisu osobe s invaliditetom, a nama pogotovo kao dekor, znate, E, nešto se e, odradi tek toliko da se odradi, a što će biti u stvarnosti i svakodnevnom životu, to je neka sasvim druga priča. To me se treba doskočiti na taj način, opet ponavljam, da se uskladi ono što je deklarativno rečeno sa barem dobrim dijelom onoga što se događa i zbiva u svakodnevnom životu, jer ako sve ostane uglavnom samo na nekoj e, ukrasnoj i deklarativnoj razini, onda neće biti dobro. Recite nam e, za kraj što se tiče jednog od najvećih problema, to što ne primeti zdrava osoba, koliko su neke bitnije institucije, ustanove dostupne osobi s invaliditetom? E, moram i tu primijetiti da određeni napredak postoji posebno poslije Domovinskog rata, odnosno nakon Domovinskog rata. Međutim, e, nije to dovoljno e, e, u smislu toga da onaj dio Hrvatske koji predstavlja, koji predstavlja takozvanu centralnu Hrvatsku, odnosno metropolu i naš dragi grad Zagreb, ne bih htio da me bilo tko pogrešno shvati, ima to daleko bolje riješeno nego ono što se kolokvijalno, opet ponavljam, da me netko, odnosno bilo tko e, krivo ne razumije, e, provincijom, znate, puno toga se treba uskladiti, ali kažem, određeni napredak se primijeti. E, prije 20 do 30 godina malo toga je bilo. Određeni napredak postoji, međutim, e, presporo je to. To bi svakako sve skupa moralo biti puno brže i e, barem malo brže, ako ne puno brže, barem nešto brže, jer e, tko zna koja generacija će to doživjeti, znate. Mi nemamo nikakvih iluzija da e, bilo tko od nas može i nitko nikada neće riješiti sve probleme, ali nije točno da se baš ništa ne može poduzeti i e, moram reći da me, da me smeta e, osobno, a i e, šire, jedan stav koji prevladava u našem društvu, a to je što se tu može, mi tu ništa ne možemo, mora biti tako kako je i da parafraziram našega dragoga Krležu, nikdar nije bilo, da nekak nije bilo i nikdar ne, da nekak ne to nije dobar stav koji zauzima hrvatsko društvo i ako budemo nastavili tako e, neće biti dobro. E, ne pozivam na nikakva revolucionarna stanja i velike promjene, međutim promjene, odnosno napredak mora biti kontinuiran, jer ako budemo svi ili pretežno depresivni, neće biti dobro. Znači da se barem napravi ono što je bitno. Gospodine Danik, evo imate li još nešto poručiti za kraj slušateljima? Pa evo, za kraj bi trebalo reći e, malo više ovako. E, o nama uvijek s nama. Više pitati nas, odnosno osoba s invaliditetom, što ste vi u svojoj emisiji i učinili e, time što ste, što ste pokazali svoj interes e, pokazujete i dokazujete da vam je stalo da vas zanimaju naše e, poteškoće naše potrebe i naši problemi ja vam se na tome od srca zahvaljujem. Znači, on nama uvijek s nama. To je potrebno zato što e, koliko god e, osoba koja je osoba koja je nije osoba s invaliditetom željela i htjela nama pomoći, ona će najbolje to učiniti ako nas e, upita kako da nam pomogne i što da učini za nas. Mi najbolje znamo što trebamo, kako trebamo i koliko trebamo. Hvala vam puno. Hvala vama što ste odvojili vrijeme za nas i pozdrav veliki u ime slušatelja Pružene ruke. Hvala vama još jednom i mislim da, nadam se da ovo nije naš posljednji susret, nego da parafraziram opet Kazablanku, nadam se da je ovo početak jednog lijepog prijateljstva. za emisiju Pružena ruka. U udruzi smo glas čovečnosti i razgovaramo i sa gospođom Irenom Lukić koja je umirovljeni defektolog i član udruge. Pozdrav u ime slušatelja Pružene ruke. dobro večer, dobar dan, kako već hoćete. E, recite nam, čime se vi bavite, koliko se dugo u udruzi? Pa u udruzi sam nekoliko mjeseci, ali jedno šest, šest, sedam mjeseci. Uglavnom ja sam radila cijeli svoj radni vijek, 45 godina, sa invalid sa djecom s posebnim potrebama. Osim toga, kako je okolina gledala na vašu invalidnost? E, kako vam je udruga pomogla uvezano za to? Pa u ovu udrugu sam došla po nagovoru susjede koja radi ovdje i eto, uključila sam se sa nekom vrstom terapije, likovnog smjera i tako. Da li biste preporučili služateljima da se učlane u udrugu? Kako ne? Kako ne? još bi i, i naučili koje šta ovdje. Što ste vi dobili članstvo? Ja sam druženje i zadovoljstvo jedno, nekome mogu nešto pokazati i, pomoći. Eto. I koji će veseliti. Veselit će ga ono što radimo. Malo imamo poteškoće, ali za často svladamo. Opišite slušateljima koji nemaju uvidu u vašu svakodnevnicu kako izgleda uobičajeni dan kada se susretne se s ostalim članom. Evo vidim, radite, što je to sa što držite u ruci? Pa to sada pokušavamo e, neko pletivo, e, to se sad radi okolo, svi to vole i od ništa napravimo nešto, na primjer od tog papira starog, odbačenog, e, pravimo pletiva, pletiva. Mogu biti oblik košare, bilo kakvog oblika, čak i neka figura, ovisno kako se krene. I tako, eto. Vidim ima i slik, e, crteža. Da, mi smo radili kaširani papir, radili smo tehniku ovaj, slanog tijesta, pa šta smo radili još, jel? Slikali smo akvarele, tuševe, monotipije i tako. Da li biste rekli da umjetnost isto kao i sport može pomoći ako imamo problema? Da, umjetnost je oblik terapije. Terapeutsko sredstvo je jako dobro. Čovjek e, ovdje dobiva veliko zadovoljstvo time što napravi nešto i što je lijepo i što je korisno. Eto. Koji su načini rehabilitacije na raspolaganju za vas u Hrvatskoj? Da li ste zadovoljni sa tim načinima, s pravima? Da li ste zadovoljni sa zdravstvom? Pa ovako, ja sam radila kao defektolog u osnovnoj školi sa djecom sa posebnim potrebama. Mi smo tu zaista imali, imaju, jer ja sam sad u mirovini, jako mnogo vrsta. U stvari čitav obrazovni proces je proces e, rehabilitacioni, jel tako? Pa ja ne znam kakvi sve mi nismo imali oblika terapije e, kao svrha rehabilitacije. Ja sam recimo, ja ću za sebe reći, kao likovni pedagog ja sam vodila um, likovnu grupu, pa onda sam uh, male keramičare, pa onda sam radila kolorterapiju, kolor terapiju, dakle kod nas je bilo puno djece koja nisu raspoznavala boje čak i daltonista. Ja sam pokušavala čak jednog daltonistu osvijestiti boje, tri osnovne boje, da se on može kretati gradom, gledajući u semafor kad je crveno, on je morao mehanički naučiti te boje, ali je naučio. Dakle, bila je svrha. Postigli smo cilj. Gdje ima prostora za promjene? Što biste voljeli da se promijeni za osobe s invaliditetom? pa toga ima jako malo. Eto, ljudi se snalaze, ima prostora, ali to nije naš prostor. Mislim, to mi ne možemo ostaviti kako sad radimo, pa idući put nastaviti, to moramo sve pokupiti, pa složiti, pa spremiti, tako onda neke stvari se moraju sušiti, e, odlagati, nemamo odlagalište, sve natrpano u onom ormaru i tako. Mislim, trebali bi imati baš zaista svoj prostor primaticama udruga koje se koriste s tim prostorom jedinom. Postoje li neki događaj da, vam da su vam ostali u lijepom sjećanju ili neko okupljanje koje ste imali? Pa sad smo imali nedavno druženje sa grupom Makedonaca. Kako se zove ono? makedonskim društvom i to smo se zaista lijepo raspoložili, vidjeli kako oni rade i šta je njihov način rada, druženja, pjevanja, od od folklora, od običnog druženja uz jelo. Eto. Do kojih ste saznanja došli znanstvima koje ste ostvarili u vašim aktivnostima ovdje u klubu? Jeste li primijetili neke možda razlike između vas i drugih članova? Pa ne bih mogla ništa na tu temu reći. Ja sam tu nekoliko mjeseci baš Znači još uvijek ništa. Sudjelujete li vi u još nekim aktivnostima koje biste voljeli spomenuti, evo da se sada planiraju? Pa na ovu temu ne, to ja pohađam neke radionice, neke vodim. Recimo keramika me jako zanima, vodim keramičku jednu grupu i pohađam jednu grupu keramike. Imate li za kraj nešto još poručiti slušateljima? Pa šta bi sada, kratko sam ovdje sa odraslima, uglavnom je moj posao bio sa djecom. Pa sa odraslima tu mi je još teren nepoznat. U redu, gospođo Lukić, hvala vam puno na vašem vremenu i veliki pozdrav u ime slušatelja Pružene ruke. Mm, hvala i vama, tako zdravi bili. Za emisiju Pružena ruka, Internet Radio Srijem, ja sam Sanja Benića, montažu je obavio Robert Pavelić. Lijep pozdrav svima.